Urriak hogei gaur astelena data u albistegia duzu berriozar irratiaren albiste emankezuna 2014ko bigarren seileko ze zergen ordenketarako EPA zabalik dagoela azpimarratuz irekiko dugu gaurko albistegia lur kontribuzioa jardura ekonomikoak eta pasabidea kontzeptuen gaineko zergen borondatezko ordenketa egiteko EPA urriaren 15 zabalduzen zen eta azken eguna 2014koa azaroaren 28 zortzia eh, izanen da. Fizbe ikuskizuna baino erakustaldi berriozarko zine ikuskizun internazionala birras matua aurkeztuko da urten lan naparrak izango dira ikusgai eta horiek ez dute aurreko urteetan egin bezala lehiaketan parte hartuko hori bai aurreko urteetako lehian irabazleak izango dira labur metrai naparrekin batera ikusgai izango direnak beste batzuen artean aitor merino zuzendariaren asier eta biok pelikula proiektatuko da erakustaldian baita goi goia asaria irabazi zuen Raúl de la Fuenteren laminerita dokumentala ere. Eta maite Ramosen ur kristalak izeneko erakusketa kulturgunean ikusgai esan bezala akuarelaz eta tinta zekiniko abstrakzio erakusketa kulturgunean ikusgai izango dugu gaurtik hilabete bukaera arte jarraian maite Ramosen hitzak entzun gai erakusketari dagokionean. Bai, e, akuarela erabili dut beti bezala eta baita koletako tinta. Bai, ez txuri beltza, maizik eta koloreetakoa e, agua da modukoa. E, egia zan, orain arte, normalean abstraktoa edo surrealismoa eta e, kokatzen da beste teknikekin, ez? Ba, kolasa, izan daiteke, e, eskultura, oleo, akrilikoa. Akuareletan gutxitan, beti akuarela lotu da paisaiarekin, eta tinta ere bai, ez? Eta asteburuko futbol partiden emaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala gazteak larrabideko zelaian Navarro bi josladaren kontra lehiatu ziren bi eta bost irabaziz regionalean mutilak arrotxapearen aurka bat eta bat berdinketa erregionaleko naskak ordea oi bezala partida irabazizuten iru eta huts lagunak esken aurkakoa horixek berriozar futbol elkarteari dagozkion talde nagusien astebukaerako emaitzak. eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain gaurko iragarpenak dio zerua goio deiekin partez zuditu egongo dela. Ego osagaikoa ezea ulbizia ibiliko da gaur, arratxean ipar mendebalderazabalduz, zabalduz temperaturetan aldaketarik ez edo gutxi, jeitsiko dira gaur. Eta hau izan da guztia gaurko albistekiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari irratiaren sintonian FMko ehun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.